يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين Enyi wana wa Israeli, kumbukeni neema yangu niliyokuneemesheni na hakika mimi nikakufadhalisheni kuliko wengine wote. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Na iogopeni siku ambayo hatamfaa mtu mwenziwe kwa lolote. wala hakitakubaliwa kwake kikomboleo, wala maombezi hayatamfaa, wala hawatanusuriwa. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين Na Mola wake mlezi alipomjaribu Ibrahimu kwa kumpa amri fulani, naye akazitimiza, akamwambia, hakika mimi nitakufanya uwe mwongozi wa watu. Akasema, je, na katika vizazi vyangu pia? akasema ahadi yangu haitawafikia wenye kudhulumu وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّاغِينَ للطائفين أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود Nakumbukeni tulipoifanya ile nyumba iwe pahala pa kukusanyika watu na pahala pa amani.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 Akasema, na mwenye kukufuru pia nitamstarehesha kidogo, kisha nitamsukumiza kwenye adhabu ya moto. Napo ni pahala pabaya mno pa kurejea. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم Nakumbukeni Ibrahim na Ismail walipoinyanyua misingi ya ile nyumba wakaomba, Ewe Mola mlezi wetu, tutakabalie. Hakika wewe ndiye msikizi mjuzi. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Ewe Mola mlezi wetu, tujalie tuwe ni wenye kusilimu kwako, na pia miongoni mwa vizazi vyetu wawe umma uliosilimu kwako, na utuonyeshe njia za ibada yetu na utusamehe. Bila shaka wewe ndiye mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. ربنا وَابْعَثْ فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم ewe mola mlezi wetu waletee mtume anayetokana na wao awasomee aya zako na awafundishe kitabu na hikma na awatakase hakika wewe ndiye mwenye nguvu mwenye hikma Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Enyi wana wa Israeli aminini na mkumbuke neema kubwa niliyokupeni kwa nilivyokutoeni kwenye dhulma ya Firauni na nilivyomzamisha baharini na nilivyokupeni manna na salwa na nikakuleteeni manabii kutokana miongoni mwenu nikakufunzeni kitabu na mengi mengineyo ya utukufu niliyokupeni pia nikakunyanyueni kwa wakati fulani kuliko watu wote kwa vile nilivyowateua manabii kadhaa kutokana nanyi na iogopeni adhabu ya Mwenyezi Mungu katika siku ambayo hapana mtu atayeweza kumtetea mwenziwe kwa lolote wala fidia haitakubaliwa wala maombezi hayatafaa kitu wala makafiri hawatapata mtu wa kuwanusuru na Mwenyezi Mungu. Nakumbukeni pale Mwenyezi Mungu alipomjaribu baba yenu Ibrahim kwa kumtwisha amri fulani. Naye Ibrahim alizitimiza hizo amri vilivyo. Mwenyezi Mungu akamwambia, "Mimi nataka kukufanya wewe we imam, yani mwongozi wa watu. Nao wawe wakikufuata wakishika nyayo zako." Ibrahim akamtaka Mola awajalie katika vizazi vyake wawe pia maimamu kama yeye. Mwenyezi Mungu akamjibu kuwa haya hawatayapata wanaodhulumu. Na hivyo kaashiria kuwa mnamo dhuria za Ibrahim watatokea waliowema na walio wabaya. Na kadhalika kumbukeni hadithi ya Ibrahim na mwanao Ismail walipojenga ile nyumba takatifu ya maka Al-Kaaba. Katika kisa hichi pana funzo linalofika mbali kwa mwenye moyo wa kuzingatia. Basi kumbukeni tulipoifanya nyumba hii ni pahala wanapokwenda viumbe kutoka kila pahala duniani na kukusanyika na tukaifanya kuwa ni pahala pa usalama na amani kwa kila mwenye kutaka hifadhi. Na pia tulivyoamrisha kuwa pahala alipokuwa akisimama Ibrahim kuijenga hiyo nyumba pafanywe ni msala, yaani pahala pa kusalia. Na tukaagana na Ibrahim na Ismail waihifadhi nyumba hiyo isipate kitu ambacho hakistahiki na utakatifu wake. Na waitayarishe kwa matayarisho yanayosihi kwa wanaokusanyika huko wale wanaokwenda kutufu na wanaokaa kwa ibada ya itikafu na wanaosali Nakumbukeni Ibrahim alipomwomba Mola wake mlezi ajalie mji utakaokuwa hapo kwenye nyumba ya alkaba uwe mji wa amani na awaruzuku matunda ya ardhi na kheri zake watu wake wataomwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Mwenyezi Mungu alimjibu kuwa hatamnyima riziki hata kafiri muda wa hai wake mfupi. Kisha siku ya kiyama, atakwenda ingia katika adhabu ya jahannam, na mwisho wa watu hao ni muovu mno. Na alipokuwa Ibrahim na mwanawe Ismail wananyanyua misingi ya alkaba na huku wakimwomba Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wetu, ewe mumba wetu na mwanzishi wetu, tupokelee hii kazi yetu tuifanyayo kwa usafi wa nia kwa ajili yako, kwani wewe ni mwenye kusikia maombi yetu, ni mwenye kujua ukweli wa nia yetu. Mola mlezi wetu, tuwezeshe na utujalie tuwe wenye kukusafia nia wewe, na miongoni mwa vizazi vyetu wajalie watoke watu wenye kukusafia wewe. Na tufundishe njia za ibada yetu kukuabudu wewe katika nyumba hii takatifu na pembezoni mwake. Napokea toba yetu tunaposahau au tunapokosea. Hakika wewe ni mwingi wa kupokea toba za waja wako na msamehevu kwao kwa fadhila yako na rehma yako. Mola mlezi wetu, waletee kutokana na vizazi vyetu mtume miongoni mwao atakayewasomea aya zako na atawafundisha yale utakayomfunulia yeye katika kitabu na elimu zenye manufaa na sharia zenye hikma na awatakase kutokana na tabia mbovu. Hakika wewe ndiye mwenye kushinda, mwenye nguvu, mwenye hikma katika uyatendayo na unayoamrisha na unayoyakataza. Mwenyezi Mungu hakupeleka mtume kutokana na vizazi vya Ismail ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwake yeye ndiyo dua hii imepokelewa na Mwenyezi Mungu kwa kutumwa kwa vizazi vya Ismail na wanadamu wote.